par sabiedrības aktualitātēm, procesiem un labo mūsu vidū. Raidījums labās ziņas. Ēterā katru darba dienu 18.00. Labvakar, labvakar, rādījumā arī klausītāji šeit, es priesteris Jānis, un kopā ar man šajā labo ziņu raidījumā ir viesturis, viesturs Vizulis. Labvakar! Labvakar! E, es pateicu tikai vārdu, bet varbūt tās var paskaidrot, kā lai tevi labāk piesaka, jo e, nākot uz šo raidījumu es domāju par kāzām, tā kā tu esi kāzu uh, svinību vadītājs, bet kā tu gribētu, lai tevi zina raidījumu klausītāji? Nu, lai, zini, <laughs> kā, lai mani zina, kā radio brīvprātīgo rēdījumu vadītāju, un arī, protams, ka īstajā tādā pamata, pamata eh, kādu iztiku es nopelnu kā pasākumu un kāzu vadītājs, un ne tikai kā svinību, interesanti, man arī piedāvā vadītās saucamās neīstās nepareizās ceremonijas. Un Kas tas tāds ir nepareizās ceremonijas? Nepareizā ceremonija ir tāda, ko nevada ne dzimtsaraksta nodaļas darbinieks, ne priesteris vai garīdznieks, bet uh, ko neoficiāli vada vienkārši, piemēram, improvizācijas teātris cilvēks, tāds kā es, es agrāk esmu bijis. Un, eh, un es uz, nu, tā kā man lūdzu, es uzdodu kaut kādus, pieņemsim, pārim jautājumus, ļauju viņam teikt kaut kādus solījumus, tad es <laughs> viņiem, eh, tad es nu, tagad nolasu tādu varbūt stāstu, kā viņi līdz šai dienai ir nākuši no viņu biogrāfijas, un var sakot ar tādu nopietnību, uh, agrāk ar tādu nopietnību tiek darīta ne, nu, neīsta ceremonija. Bet e, tā ir tā kā skaitās tā kā īsta laulība, nē, nē, kas notiek? Bet viņa pēc e, tam, pēc tam ah, iet uz dzimšanas nodaļu vai iepriekš visbiežāk. Agrāk es negribēju, pats kā ticīgs cilvēks, kā negribēju, tāpēc domāju, nu kā tad tā, tā ir tik nopietna lieta, ko tur nu, tā kā druciņu muļķošanās un tam līdzīgi. Bet, nu, pieprasījums auga, <laughs> nopelnīt vajag. Un, eh, bet nav arī tā, ka tas netiek arī apgalvots, ka mēs darām pa īstam, mēs tagad nemānamies. Mēs vienkārši izdarām radu priekšā tādu kā solījumu teikšanu, un tad es esmu drusiņi pa vidu. Dažreiz, ja tas ir bijis, piemēram, mm, Ja visi ir, ir bijuši, viņi grib tā nenopietnāk. Es, piemēram, esmu, esmu te, viņi ir teikuši tādu solījumu frāzi reiz, reiz, ka kopš šīs dienas mans žagaru, tavs žagaru saišķis <laughs> būs arī mans žagaru saišķis un nu, citas tam līdzīgas. Aha, nu, nu, drusku ar tādu humoru devu visā jā, tajā jā. pasākumā. Ies, iešpricēja drusku humoru devu, kas droši vien ir vajadzīgs. Un es tā saprotu, ka tev arī labi izdodas tas. Nu, vēl aicinat, un tas arī ir labi. <laughs> Tiešām aicinam, jo es pats vairs neesmu precību gados. Nu, tā pavisam man nāk. Bet tu pats esi precēts jau. Jā, precēts, bet es neesmu, nu, redzēju, precību gados es saku, jo tie klientu lokas, viņi par mani krietni jaunāki, bet vēl ar vienu man, man ir kādas, uz kuras vadīt. Tā, ka es varu būt priecīgs. Nē, nu, es tā domāju, bet tu saki, ka tas nav tik tikai par kāzām, tas ir patiesībā par uh, pasākumu vadīšanu jā. un visādām citām lietām, ne tikai kāzām. Ja? Taisnība, taisnība. Tikko bija 80 gadu jubilē novadīju, tikko, piemēram, būvniecības eh, akmens vates kompānijai vadīšu tādu kā jubilējas pasākumu. Var sakot, eh, nē, nē, plašs profils un man ir paveicies, ka tātad es kāziniekiem vēl neesmu par vecu un, un attiecīgi 80 gadu jubilējai es neesmu tā galīgi par jaunu, jo es esmu tāds, nu, teiksim tā, pats tāds ir drusciņi Iesīkstē, <laughs> iesīkstējušāks eh, varbūt. Nu, labs ir, jā, bet eh, es, es patiesībā neesmu piedalījies nevienā pasākumā, vismaz es nevaru atcerēties tagad pasākumu, kurā būtu tāds uh, pasākumu vadīt, ne, meloju, meloju, esmu <laughs> bijis, starp citu, kāzu pasākumā, <laughs> jā, vadīju, ne tavā gan, bet, bet, bet esmu bijis, pēc tā domāju, kā aicina tādēļ, ka tu vari tā kā izklaidēt, tā kā jā. jautru pasākumu to padarīt, vai kas ir tas, kas principiāli pievelk cilvēkus pie šāda pasākuma organizēšanas? No to, ka nu, šim, pie manis aicināšanas pievāk, ka viņi uztic man to saturu vai kaut kas notiktu, lai nebūtu tā, ka viņi saka plika sēdēšana un ēšana, un eh, manā gadījumā viņi, piemēram, zina, ka tā ēšana un eh, tā sēdēšana, un tas saturs nebūs rotaļas vai skriešana vai kaut kāds pazemojošs saturs. Es ļoti uzmanos, vai viņš būtu tāds, nu, viegls, katram komforta zonai atbilstošs, un neviens nejūtas tā kā nomocīts, un, un tas ir tas, ka kaut kas notiek, jo, mums, teiksim tā, ka sarunu temati labajā ziņā jau tā nedrīkst teikt, ka sarunas tematus mūsdienās grūtāk atrast, jo katrs ir specializējies savā burbulī un tādā radu saimes sajietā. Labi, ka kaut kā pavirza kaut kādu iedot tēmas, lai par ko pēc tam vieglāk runāties. Nu, jā, tie, tos burbuļus diezgan grūti ir iz, iz, caurdurt, vai ne, lai varētu rasties tās tēmas. Bet šovakar es gribēju pašu aicināt, tevi aicināt tieši ar šo nolūku, ne tikai tādēļ, ka tu esi mūsu brīvprātīgais un mani vieglāk jā, iedabūt tevi šeit pie ētera, bet, eh, bet ar tādēļ, ka tu vadi šo skāzu pasākumus un man likās, ka tas ir tik fēni un interesanti parunāt tieši no tava skatu punkta, jo es pieļauju, ka ir eh, gana interesants skatu punkts, kā vadītājiem, ja? Interesants. Protams, par cilvēkiem daudz ko var iepazīt, eh, saprast sevi tos cilvēkus, saprast, kā, kā jūtas eh, sievas mātes un vīra mātes, kā jūtas pašas līgavas, cik tiešām viņas ir ļoti uztraukušās, cik ļoti paši pāri pieredze. Tu, tu tā vari kaut kā nu, sajust, ja, kādu laikā vai, <laughs> vai svētku laikā. Jā, jā, nu arī plānošanā, piemēram, ja tev, piemēram, gadās piezvana pusotru gadu iepriekš, piemēram, tad, uh, ar tevi tiekas, nu, tad līgavas un vedējumācis, nu, vairākas reizes, un ja pusotru gadu iepriekš un tā kārtīgi <clears throat> izpēta, tātad, ja tā kārtīgi izpēta vairākas reizes to scenāriju, tad paceļas citreiz tāds kā spiediens, kā tad, nu, viņš realizēsies, vai tiešām būs tik labi, kā mēs tur sam plānojam, sarunājam un bija, un tad, eh, nu, pieņem, ja ir ilgi plānots, tad, eh, nu, protams, tās gaidas ir diezgan augstas, un tad tajā dienā, piemēram, uh, nu, ja viss iet labi, tad iet labi, bet, eh, protams, ka tāds, nu, sakāpināts uztraukums, ja tortē kaut kas nav pareizi, piemēram, nu, ne laba, tas vārds ne, uz tortes ne, uzliks, jā. <laughs> nē, nē, tas vēl būtu tā, bet eh, kaut kad bija jābūt, es pat eh, marakuja tika aizstāta ar avenēm un ar atvainošanās vēstulīt no restorāna ļoti smalki. Un, jo esat li, <laughs> līdzīgi, ah, passion fruit, es nepateikšu marakuju, laikam. Tā. E, e, es nezinu, kas, kas tāds nu, nu lūk, ir. Bet, un skaidrs, ka, teiksim, ja tu esi pusotru gadu nu, tiešām laicīgi plānojas un visu darīs, tad tev ir sakāpināts tās gaidas un interesanti, nu, psiholoģiski, nu, redzēt, kā cilvēki jūtas tādos svētkos, ir, protams, ka interesanti. Ir, protams, interesanti, bet uh, tas, kas man varbūt tās šajā, īpaši šajā reizē varbūt tās arī interesētu attiecībā tieši uz, eh, uz šiem uh, laulību un kāzu svinībām un svētkiem un visādām tādām lietām, bet pirms mēs ķeramies tai lietai, man jāsaka, jāatzīst arī tā, ka dažbrīd es it kā runā, eh, raidījums sauc labās ziņas, bet patiesībā bez maz vai, nu kas tad ir tas sliktais, kuram pretī vajadzētu likt to labo, vai ne? Eh, un, un, un šeit aicinot tevi it kā šķiet, nu nav jau nemaz eh, nekas daudz tāds sliktais. Pie sevis es padomāju, ā, paklausies, te nepārtraukt tiek runāts par to, ka ģimenes neslēdz laulību vai nepreces, eh, principā, un vēl jo mazāk eh, bērnus rada eh, ģimenes. Tad domāju, nu tā laikam tiešām varētu būt problēma, bet tevis bez maz vai kā labo ziņu tam, ka patiesībā preces. Preces, preces, un ne pa vienai reizē vien, <laughs> cita, cita nu, pa trīs, četras reizes <laughs> nu. ir um, pre, preces. Interesanti, tagad nopietnas jautājums, kā atšķiras tās laulības, kur preces četras reizes, piemēram, mēs? Uh, Nu, tādu, no, no tur, kur tā pajoko, protams, ka, nu, biežāk gadās otru, otrās laulības, ceturtās ir man bijušas viena vai divas reizes. Bet, Nē, nu jā, bet nu, tas, kad atkārto jā, jā. tā reizi, vai, vai var ir redzēt kaut kādu, var ir novērot kaut kādu atšķirību tajās laulībās, mm. vai, vai tas arī uz urrā iet un, un neviens neko ne, citu nedomā? Tiesgan um, cenšas svinēt, visi cenšas ļoti pozitīvi pieiet, tur, tur uh, teiksim, es pat nojaušu, ka bieži gadā varētu būt tāds tas tāds, ka pieņemsim, iedomāsimies situāciju vīrietis, tam ir bijusi iepriekšējā valvība ģimene, un tad viņš eh, satiek kādu sievieti, ar ko viņš atkal laulāsies un precēsies, kas pats par sevi ir laba ziņa, jo viņš izvēlas vienalga laulāties un cerēt, ka atkal tomēr viss izdosies, nu, un kaut vai no valsts viedokļa, teiksim, baznīcā mums ir citādāk, bet tomēr viņš tic un cer, ka viss būs kārtībā, viņš uzņemas atbildību, Un ja tā sieviete, pieņemsim, pat nav bijusi iepriekš precējusies, viņam jau nav izējis, kā tad viņš viņu apdalīs, ka iepriekšējai sievai jā, bija kāzas, <laughs> nākošajai atkal, nu taču vajag, lai radi sabrauc un dāvina, un tad ar visu grupu, ar visu kaut ko, Nav nekādas atšķirības tad, nu, no svinību intensitātes. Es jau tos zemūdens akmeņus tā nejūtu. À, nē, nu jā, es, es tā nodomāju, varbūt tās to var kaut kā arī novērot tajā faktā, nu, kad, ja kādam jau ir bijusi Jā, un bērni otrā, jau trešā, atrodas vai, tur. Ne? Jā, bērni no, ir liela kādam... pieauguši bērni atnāk un tie satājas traci, jo ir nepatīk par... kaut kas varbūt tās. Nu, Nekā tāda nav bijusi. Nu, par laimi, nu, ka stāsti ir dzirdēti, bet uh, parasti cenšas neviens kādas nebojāt. Tas arī ir pozitīvi, ka mēs esam tik pieklājīgi, lai kā nebūtu, piemēram, nezinu, varu izstāstīt, nu, bieži tomēr jāatzīst, jā, nu, ka ierodas uz kādām tā tad līgavas tēvs ar draudzeni, piemēram, mamma ar draugu, un eh, vēl līga vaina tēvs <laughs> ar draudzeni nu, un mamma draugu, tur grūti kādu brīdi varbūt saprast, kurš ir tētis, kur ir mamma, nu tā, tā skaidri, nu, nu nodefinēt. Skaidrs, Bet tā ir realitāte, un, un, un lai kā nebūtu, man pat ir brīdinājuši pāri, kad varētu būt sāsinājumi vai kas, nekad nav bijis, jo viņi zina, ka tam pārim viņi saviem bērniem to dienu nebojās, vai tur vai kas, un tiešām arī tā ir tāda, nu, varbūt laba ziņa. Uh, varbūt laba ziņa. Uh, gribu paprasīt par taviem novērojumiem at, attiecībā uz, uz kāzām un tādām lietām. Varbūt tas arī no tavu skatu punkta. Man jau varbūt tās interesētu kopumā, kāds ir vispārīgs tāds novērojums par precēšanos, paradumiem, ieradumiem un, un tādām lietām, bet to pēc maz mirkliņa, pēc maz muzikālas pauzītes. Atgādināšu jums rādījumu arī klausītāji, ja vēlaties iesaistīties šajā sarunā un uzdot viesturam uh, kādu jautājumu noskaidrot, kā tad tur ir un, un cik maksā varbūt tās tādas Jā. pasākumu vadītājs, <laughs> ne Nav tikai kāzās, bet jebkurā citā gadījumā, tad pilnīgi droši varat sūtīt īziņas 266 77 272 vai zvanīt 679 691 31. Es pieļauju, ka daļu jautājumus varētu vai viesturs arī atbildēt. Labvakar, labvakar, rādījumā arī klausītāji šeit. Es, Priesteris Jaunis, un ar mani viesis... Viesurs Vizulis, brīvprātīgais rādījuma vadītājs un kāzu arī vadītājs. Un kāzu vadītājs, un tas kāzu vadīšanas process ir tas, kādēļ esmu aicinājis viesturu uz šīm labajām ziņām, lai aprunātos par tām pieredzēm. Un kā jau pirms muzikālās pauzes es teicu, gribētos aprunāties par novērojumiem, kādi kāzās tad ir šie novērojumi, kas notiek, kas nenotiek, kādas tradīcijas un tā tālāk. Es varbūt tās tā tikai ievada tam, lai, lai saprastu, kāpēc vispār tādu jautājumu uzdodu, uh, ir tas, ko varbūt tās jau pieminēja, kad mēs tik daudz žālojamies, kad uh, tas kāzas netiek nu, slēgtas, vai ne cilvēki mazāk preces un mazāk bērnus zemdē un visādas tādas lietas, bet vienlaikus tad, kad tu tā pavēro un paskaties, protams, statistiski, jā, nu ir mazāk, vai ne, ir ma mazāk uh, Eh, baznīcā, piemēram, aiz laulības ir mazāk, un, un es tā saprotu, tas ir diezgan novērojams. Nu, es individuāli tur kādā baznīcā var būt vairāk, jo tas priesteris tur labāk uzrunā, e, harizmātiskāks vai, vai citādāk kaut kā vai ne, to dara, un nu, tie cilvēkus piesaista. Cita atkal mazāk. Nu, es arī esmu priesteris, bet ļoti ilgstoši jau neesmu nevienu uh, ceremoniju vadījis, jo es neesmu pasturāli šādā vidē, kur līdz manim var aizsniegties. Beidzamais mēģinājums bija pirms pāris nedēļām, un, un tas tur īsti arī neiet cauri, jo pāris, arī pēc desmit gadiem nevar vienoties par to, vai laulāties vai nelaulāties, un, un nu viss šitādas lietas ir. Un tāpēc es gribu pajautāt tev, vai tev ir kaut kādi novērojumi, uh, Eh, ne tikai par pašu, bet varbūt tās ir par pašu ceremoniju, eh, kas ir modē šobrīd eh, tādās ceremonijās un svētkos, bet varbūt tās tev ir arī kaut kādi novērojumi attiecībā uz, nezinu, pāriem vai kaut kādām tādām lietām. Jā, nu par, par tiem desmit gadiem kopā. <clears throat> Mans tās novērojums bija tāds, ka vidējais laiks, cik ir kopā mani pāri, kas pie manis vēršas Nu, kas varbūt to naudu tā iekrājuši, vai tieši man tādi ir tie 30 gadnieki ar kaudzīti. Viņi arī 7, 8, 9 gadi kopā, un tas arī ir viens no agrākajiem <laughs> kāds rīkošanas tiem laikiem. Un var teikt slikti, ka viņi tik ilgi jau dzīvojuši kopā, bet no otras puses labi, ka vispār, nu tad beidzot viņi nāk un eh, to laulību nosvin, vai dzimsaraks nodaļā vai baznīcā, visbiežāk tā būtu Luterāņu baznīca Latvijā, protams, katoļu baznīcās reti esmu, bet, eh, nu tas, teiksim, ka ir labi. Bet vēl labāk man ir liels prieks, ka gadās pa kādam pārim ļoti reti, bet, bet gadās, kuri kopā tikai kādu gadu vai deviņus mēnešus pat bija nesen. Un tad tu jūti, ka tās kāzas ir tā kā pa īstam, īstas kāzas, ka, ka sakot solījumus, ka vairāk iedrabas balss, ka viņi tā atbildīgi tiešām it kā riskē viņas persotajā nezināmajā. Un tad visas tās līdz ar to, ja ir kaut kas sarunas par, pieņemsim, mičošanu vai guldināšanu vai šādi te, nu, tradīcijas, kas arī paredz, ka tu uh, atvadies it kā no vecākiem, vai tur kaut kā pasēdi ko ēpī, vai kaut kā agrāk bija guldināšana vēl popvārdu tāda vieta. Un, nu, tas ieņēma tādu kaut cik loģisku jēgu, jo tie pāri, kas jau desmit gadus kopā, vai <laughs> kas ir pat vairāk, diezgan bieži te man uzrīko arī, nu, kāzes, kā tiešām kāzes, bet tā ir tāda, tāda, caur tādu smīniņu, nu, ko te mēs vairs raudāsim, ko te mēs te vairs viss ir pār, nu, tā kā droši pārbaudīts, nu, nav tā riska. Nu, tad <laughs> nav tā riska, vai ne? Un neraud tik daudz, teiksim tā, asaras acīs vairāk, jo īsāk vajag kopā, jo vairāk raud. Un ne, nesen man viens līgavens tik eleganti, tik jauki raudāja, un visiem bija tāds prieks, viss tā kā līdz gribēja raudāt. Tad, nu, tikai sirsnīgi sanāca, jo viņi arī bija ļoti īsu laiku kopā, un līgavainis, nu, plūda asarās, un tas ir skaisti, ka atļaujas, jo tendence jau ir desmit, nu, tā kā Pēc nu, desmit gadiem, jā, nu ko tu vairāk raudās, nav jau par ko īsti, viss jau ir skaidrs un zināms, vai ne? nē, nē, no savas arī tāds pateicības aizkustinājums, jau asariņi vienmēr jā, acīs ir, nu, gan pašiem vecākiem un skaisti un viss pārējais, bet, bet nu tas bija cits līmenis jau. Bet tad tu saki, ka eh, nu, tas ir tas, ko jau mēs tāpatās arī statistiski zinām, kad preces aizvien vecāki, uh, um, nav vairāk 20 gadnieki, ir jau 30 gadnieki, un tuvojas laikam 40 niekam jau tas, tas jā, rādītājs, vai nekad viņš tas slieksnis palielins. Lai gan vienlaikus arī tas nenozīmē, ka cilvēki nedzīvo kopā, viņi, kā tu saki, jau pa desmit gadiem jau kopā dzīvojuši, un tās, tās lietas, ko tradicionāli mēs esam tā kā svinējuši, un, un kas ir bijuši daļa no šo svētku tradīcijas, aizvien bezjēdzīgāks kļūst, ja? Tā nu, formālāk ir. Bet neskatoties to arī tie mūsu folkloristi, viņi tāpat cenšas to, ka sievas smice tiek likta sievas cepure, tiek likta noņemta līgavas, kāda galvas rota, nu, tiek, tas tiek darīts, lai cilvēks, un tad es par to bieži domāju līdzīgi kā baznīcā, kad uh, protestanti, luterāņi vai kādi, nu, nevis luterāņi, atvainojiet, protestanti saka, nu, ko jūs tur katoļi, kur tur ir rituāli, vai tur kaut kādas tur tās lietas, ko jūs tur ceļos mesties, ko tur, nu, par liturģiju var tagad runājot. Uh, Un tad līdzīgi, un to man Rihards Rasnēcis bija kaut kad šeit pat raidījumā kādreiz stāstīt, bet kā tad mēs varam nosvinēt to realitāti? Piemēram, kā mēs varam nosvinēt kāzu realitāti, ja mēs nedaram kādas darbības, kas to parāda, ja mēs nenesam kaut vai tam pārim ziedus, ja mēs kopā nēdam, ja mēs kopā nepadējojam, ja mēs, eh, teiksim, netaisam to, nu, pieņemsim, tā lieta, tas uz mani parasti neatiecas tā mičošana, bet, nu, pasēdēšana vecākiem klēpī, pirms viņiem pārvai galvas sagas. Uh, tas fiziski palīdz saprast to realitāti. Jā, mani vecāki pastāvēs, viņi man tā ir izaudzinājuši, un tagad es kā pieaugušais aizēju. Ja mēs vienkārši to nolasītu no lapas, un paldies vecākiem, ka viņi man ir uzaudzinājuši, tas arī ir labi. Bet fiziski to nu, pieredzēt realitātē, tās izdarības, piemēram, tradīcijas, viņas tāpēc jau arī ir. Un to man mēģināja savulaik iestāstīt mūsu priesteris Rasnesis, un tagad es to vēl labāk saprotu, tieši kāzās esot. Nu jā, ka, ka tiem, tiem visiem it kā simboliem un rituāliem patiesībā ir bijusi ļoti dziļa nozīme, ne, ka tas nav tikai tā, Un tā mistiskas kaut jā, jā. kāda parādība, kas pēkšņi notiek šajā. Ka tas ir veids, kā tu to pieredzi. Tu pieredzi aprecēšanos, sakot solījumu, velkot gredzenu. Tu, nu, tu pieredzi šo realitāti tagad. Uh, viesu priekšā, skaļi sakot tur solījumu, tad tur skup, saskūpstoties vēl kaut ko, šie tur atkal bļauj <laughs> rūkts un tā tālāk. Nu, ka nevar, nu, tas nevarētu notikt, nu, šī te liturģija, nu, sauksim pēdiņās, ja, ka, ja kāds man... Nu, nu, ceremonija ir, nevarētu jā, notikt. Jā, jā, tagad, bet tagad man ir vieglāk izstāstīt, piemēram, tiešām tagad es varētu protestantam vieglāk izstāstīt, kāpēc tad, piemēram, paralēlas velkot mums vajadzīga, ir vajadzīga liturģija, kur mums viss kaut kas pēc kārtas jāpieredz, jo mēs to tā arī varam piedzīvot. Ja mēs vienkārši to pieņemam zināšanai, tā nav svinēšana. <laughs> Nē, nu, nu, kaut kas ir jāpadara, nu, teiksim, kas nozīmē mūsu salolāšanos. Vai ne? Nu. Bet, bet vienlaikus tam ir, ar, nu, tam ir tā jēga arī apakšā galu galā. Man liekas, tam, es pieķēros drusītiņ tam, jā. kad eh, tam, aiz tā simbolu tam ir jēga kaut jā, kāda, jā, jā. Kas, un kas palīdz mums tad arī nosvinēt to svētkus galu galā. Nu, jā. Jo kāds teikt, nu, gredzens, kāda starpība ir gredzens uzvilkt vai nav, tā ir ļoti liela starpība. Viņam ir, tas brīdis ir eh, tāds nopietnas, tu nopietni nosolies un, un eh, tā tālāk, un arī tev redz, ka tev ir gredzens. Tas ir pavisam praktiski jau. Tas ir, nu, Un, ja tu viņu tur pats kaut kā pēc, pēc tam novilcis, tad uzreiz viss ir kaut kas no kārtībā. <laughs> nu, ne, nu, tieši tā, vai ne? Uh, uh, gribu prasīt, uh, varbūt tās tā, vai, vai var padalīties ar kādiem īpaši atmiņā palikušiem stāstiņiem, pozitīviem, vai, mm. vai varbūt tās arī negatīviem kādiem? Uh, Nu kā, kā tu saki, nē, nē, nu šo, šovasar es jau pieskāros raudošajam manam mīļajam līgavēnim ļoti, es man tik, tik labi pats jūtos, es, es teiksim, protams, ka es, es nevienu vārdā nesaucot, ja kāds arī klausītos, ne, ne, es pat nezinātu, kurš tas bija, bet tas padarīja tik skaistu to pašu ceremoniju. Gadās, ka, nu es arī esmu līdz asarām aizkustināts ceremonijās, Pat tas, ka tas ir 300 reizi, neko nemaina. Bet uh, eh, aizkustina tas, ka uh, vēl joprojām vīrs arī raud, redzot savu līgavu. <laughs> Nu, vai... Īstums, jā, tas emociju dabiskums, kurš izlaužas reti, bet kad izlaužas, tad viņš paķer visus līdzi. Jo mēs esam bišķiņas tādās čaulas, tas noliepjamies. Nu, mēs negribam izrādīt ne lielus priekus, ne bēdas, ne asaras, ne vienās, ne bērēs, ne kāzās, bet tomēr izlaužas. Ir brīži, kad jā, nu, kāds ir. Autentiskums, ko mēs jā. dažreiz uh, eh, lietojam. Netiks viens skaists bija tāds, nu, nezinu, jāpalepojas arī īstenībā. Es kaut ko tādu nebiju gaidījis, es jutos kā filmā. Tur bija vienos svētkos tā, ka bija draudzene, kura zināja, ka būs apaļa jubilēja, bet viņa pati arī zināja, ka viņai ir ļoti smaga diagnoze, ka viņa kaut kā visticamāk, laikam vai garantēti, viņa zināja, ka viņa nenodzīvo šot līdz šai jubilējai, ka viņa bija uzrakstījusi vēstuli, kuru nolasīt šajā jubilārē savai draudzenē vēl pēc savas aiziešanas. Nu, visi bija asarās man ieskaitot. Nu, tas bija, teiksim, es pat tagad to, es tā skaļi pateicu, domāju, nu, tas, nu, tik skaists brīdis, ka pat man būtu tāds, cik labs, ka pat mm. stāstīt radio, pat īsti varbūt nebija korekti, <laughs> bet, eh, bet tas ir tā kā, nu, ka kaut kas tāds notiek, es kaut, ja filmā izstāstītu, nu, ja tur kāds pateic, nolasiet vēstuli, kuru speciāli šai jūsu dzimšanas dienā rakstījusi tā draudzene, kas ir mūžībā un tā, liktos, nu, filmā, jā, Bet īstenībā tas ir kaut kas jau tāds. Man ir tas emocija izsauc, vai ne? Un, un es kādēļ mēs, mēs no vienas puses slēpjamies, negribam tās emocijas, jo tas laikam padara mūs tādus ievainojamus un, un trausus, un, un var padomāt kāds, kad, kad es te vārgulis esmu, vai, uh, vai kaut kādas mm. tādas lietas, bet vienlaikus mums patīk piedzīvot to, jo mēs uzreiz saprotam, ka tajā, tajā ir kaut kāds īstums. Jā, ne? ka tas ir cilvēks, un es ļoti, man tiešām žēl, ka sievas mammas un sievas mātes sauciet kā gribat, ka viņām nāk asaras ceremonijā, un viņas cenšas savaldīties, un te kaut ko tur saka, es tur neraudāšu, es biju apsolis sev, ka neraudāšu. Kāpēc? Kad tad vēl tā labi paraudāt, ja ne svētkos pieredzot to tādu uh, nopietnas tomēr. Nu, nopietna lieta. Tas, ka mēs drusciņi tie gadi pagājuši un viss, bet tāpat ir, atvainojiet, tāpat ir tā nopietnā lieta gaisā tajās kāzās. Nu, nē, nu jā, nu tieši tā, tieši tā. Par to raudāšanu kā ir, kas raud vairāk, eh, eh, vīri vai sievas? Ja, diezgan vienādi. A, diezgan... Tas kā kurā vecuma grupā tur hormonāli stāsta, ka tie, kas jau, teiksim, uh, kad kurā tur vecumā hormonāli, ka vīrietis tam vairāk sieviešu hormonu, viņam sāk patikt tāda country mūzika, sentimentāla un, un, un tā viņu vieglāk sarodināt. Pēc 40, 50. Kaut kur tur, jā. Un tāpēc ir, godīgi sakot, nešķirts tur nešķirs. Ah, bet šitā te, nu skaidrs, skaidrs, labs ir, ejam mazā muzikālā pauzītē, rādījumu arī klausītē atgādināšu telefonu numurs, ja gadījumā vēlaties iesaistīties, uzdodot jautājumus, tad īziņas pieņemam uz numuru 266 77 272, bet zvanus uz numuru 679 691 31, pēc brīža esam atpakaļ. lūdzies mīļām, lai tās tavs dzīvo manī. Palūdzies, lai Jēzus manī mīt, tur, kur tu esi, nonāk svētais gars. Tur, kur tu esi, rodas tev. apskaidrots Jēzu, es būtu kā tu. Palūdzies mīrjām, lai tās tavs dzīvo mani. Jēzu, es būtu. savā. Lai apskaidrots Jēzu, es būtu kā tu. Lai apskaidrots Jēzu, es būtu kā tu. Labvakar, labvakar, rādījumā arī klausītāji. Šeit vēl joprojām es, Priesteris Jānis, un ar mani Viesturs Vizulis. Viesturs Vizulis un par, nu, e, viņš ir pasākumu vadītājs un īpaši par laulībām un, un kāzu ceremoniju pasākumu e, vadīšanu un tādām lietām gribējās aprunāties un, un nedaudz ieklausīties no šāda pasākuma vadītāja perspektīvas, kā tad ir, kā redz e, šīs ceremonijas un kas notiek vai kas uh, kas nenotiek, protams, lai dziļāk iedziļinātos, viņam ir arī raidījums, tev ir raidījums, vai nekur tu, tu vadi, vai tu piedalies vienkārši par eh, laulāto attiecībām, par laulāto tādām lietām. Es, eh, es viņu tā kā moderēju, jā, es, Moderē, pats, es pats esmu kā, par, tas jau ir par laulāto attiecībām, jā, jā, tas ir mūsu dievmātas komandu raidījums, kur kā laulāts pāris, nu, trenējas kopā, pieredzēt dievu, kopā lūgties, var sakot, tur tas, jā, jā, nu, bet savā ziņā saistīts arī ir, nu, piemēram, uh, redzot, kā pāri preces, piemēram, un zinot, cik pēc tam vērts būt teiksim, sarežģītajās attiecībās, cik ļoti bez dieva nevar iztikt, tad ir man rodas jautājums, kā tie pasaulīgie pāri, ko viņi darīs tajā krīzē, kā viņi tad, jo, nu, Nu, kā jā. viņi te tiks galā? Nu, jā, tad te man tagad tas jautājums ir, kā ir, nu, tu esi ticīgs un tev ir tā ticības kristīgā, kā te aizmuguri, ja tā varētu nu, pateikt, jā. tu jūti kaut kādu atšķirību starp jā, jā. viņiem un sevi? Kāda es domāju, gan. Un tā atšķirība ir ļoti vienkārša, ko es nesen nu, tieši redzējumu dēļ arī nu, noformulēju. Tātad, tu var, es neesmu drošs, bet es gandrīz droši esmu, ka, tad, ka visās laulībās vai attiecībās var pienākt brīdis, kad to ar prātu uh, nu, neredz izēju, ka tu ar prātu redzi, nu, nu, te ir jau slikti, ir viss, te ir viss jau, izējas vairs nav. Un tā tādos brīžos, piemēram, ticīgam cilvēkam vēl paliek ticība, ka es nezinu, es neredzu, es pats nezinu neko, kā varētu atrisināt situāciju, bet varbūt Dievs tomēr zina, jo tomēr sakraments, un viņš ir iesa, piesaistīts, un tad, ka vienkārši ticībā pagaidi kaut vai divas <laughs> nedēļas, Nu, Nu, Tad, ja, nu, ja, neš, ja, vēl neizšķiries, nepasludina, nepaziņo, neaizbēdz un tā tālāk, ka vienkārši ticībā pagaidi un tad atvērsies, paga, bet vēl viens veids ir, tomēr vēl viens veids ir, vai pat izrādīsies, nē, vēl ir trīs veidi, kā mēs atkal varam sākt runāt, un tomēr nē, un sākot runāt atklāsies, ka tomēr mēs at varam, varam, ka mēs tomēr esam ģimene un pāris un izcils pāris un tā tālāk. Bet eh, tas, ka vi, arī kristīgi, gan ticīgi, gan neticīgi var pienākt pie brīža, kad ar prātu nav risinājuma, uh, tas, es domāju, ir diezgan stabili. Un tur, un tur, tur tā atšķirība sākas, ko tad dara tie neticīgie, uz ko, nu, kā viņi pārvaiž to, to es nezinu. Nu jā, un es, es arī nemācīšu pateikt, ko viņi dara un kā viņi pārdzīvo to. Es zinu, kā uh, Eh, kristīgā eh, ģimene, puse laulātie eh, pārdzīvo un to, to stāstus, lai arī es nevadu ceremonijas, es tomēr zinu par tiem stāstiem, kas notiek pēc tam un, un, jā, jā. un cik arī traģiski tie var būt un cik sarežģītas situācijas un cik grūti varbūt tās arī par viņām runāt, bet uh, raidījuma noslēgumā, tā kā ir labā ziņa, es gribas dzirdēt arī kādu labu ziņu, kā var varbūt tās, ko dod eh, šīs laulības un, un kas būtu tavs varbūt tās tāds uh, nezinu, viedie vārdi, gudrība, ar kuriem tu vari padalīties eh, šajā brīdī ar radio klausītājiem pēc, pēc ne tikai, es nedomāju tikai laulātā pieredze, bet es domāju arī tieši to pasākumu vadīšanas pieredzi un, un to īpaši, eh, jā, kāzu svētku vadīšanas pieredzi, varbūt tās ir kaut kas, jā, jā. ar ko tu gribi tā, nu mm. jā, man šitas jāpasaka, lai visi zina, Nu, <clears throat> no vadītāja pieredzes es nu, redzu arī, kāds jubilejs man jau ir. Es desmit gadu jubilejs eh, vadu un nu, mani aicina arī uz visām tām 25 gadu jubilejām un tam līdzīgi. Un tad, nu, tā cerība ir, ka, ka pirmkārt arī pasaulīgie cilvēki kaut kā ir uztvēruši, nu, ka tā ir sava veida skola, kam jāiziet cauri, jātiek pāri, nu, grūtībām, un tad var uzplaukt vēl skaistāk tā, tā laulība. Un uh, otra lieta, nu, teiksim, nu, tā, nu, tā, tur man, nu, man pašam ir dopings tāda bijusi kritiskos brīžos, nu, tā kā, tāda katoļu pieeja, ka, ka es tā kā, nu, es zinu, ka, piemēram, mēs ar sievu nešķirsimies. Jo tas nav nu, nevis tāpēc, ka mēs nevaram to <laughs> sagrimēt potenciāli, bet tas vienkārši tehniski nav iespējams. Kā, nu, mums ir tāda čaula sargājošais, eh, nu, tā teikt, tā ploks, no kura baigi grūti nu, tā izlikties. Nu, un, un, bet, un, tur... jā, ko, te, ko te teikt tam, kam nav tās čaulas tādā gadījumā? Nezinu, nē, tā, tam vienmēr kaut kas prātā būs. A, varbūt tomēr, ka jā, jā, tā pats 41% šķiras, kāpēc mums arī nešķiries, nepamēģināt kaut ko labāku un tā. Nu, un tajā kontekstā, nu, teiksim, jāpriecājas, ka ir tie, nu, kāzu jubilēju, skaistie, skaistie piemēri un pāri. Un, un, un tā tas ir iespējams. Tas ir iespējams, un ne tikai mums katoļiem, visiem tas ir iespējams. Laimīga lavāto dzīve ir iespējama. Uh, Un, eh, un tā romantika, kas ir eh, sākumā un kas strāvo tur gaisā, tas ir skaisti. Un, eh, un ja ka, labi, ka latviešiem ir nauda to nosvinēt, un tad viņi pērk dārgus fotogrāfus un ļoti daudz taisa skaistas, skaistas, skaistas, skaistas bildes, un vēl foto būdu izīrē, un ka tā būda rūc, <laughs> un, un dzīve tiek svinēta. Nu, un dzīve tiek svinēta. Uh, negribu tagad ienest tādu mm, jaunu elementu un varbūt tās uh, Mm, negatīva, bet es domāju, ka tas nu, nav negatīva, bet es gribētu tavu reakciju dzirdēt. Uh, savu laiku es taisīju ar pētījumu, kā antropologs taisīju pētījumu par sadarināto kursiem, nu, gatavojoties laulībām un tā tālāk, un es atceros, kad man bija ar vienu no pāriem, man bija saruna un, un tur izskanēja tāda doma, man šķiet, ka tas bija tur, un tur izskanēja tāda doma, e, nu, pāris gatavojās, lai laulātos arī katoļu baznīcā, bet e, viņi atstāstīja tā kā tos stāstus no saviem vai draugiem vai no vecā, nu, kaut kas tur bija tāds, un, un, un tā doma bija tāda, ka nedod Dievs aprecēties, būs problēmas, <laughs> apmēram tā, neprecēsimies, jo tam mēs varam sadzīvot, tad varbūt tās tas, tas elements, kad, nu, es varu jebkurā brīdī aizsiet durvis un aiziet uh, kaut kādā veidā tā kā notur uh, respektu vienam pret otru, bet tā, ka būs laulība, nu tad jau ir cauri. Tad vairāk pazūd visa cieņa un respekts. <laughs> kā mhm. ir, ir tā vai nav tā? Nu, es ceru, ka daudziem tā nav. Es ceru, ka nē. Es vēl bērnībā arī lasīju tur anekdotas, ka zaudors direktors saka vīram, mūsu lauva uzbrucis jūsu sievai. Un vīrs saka, Un ko es varu palīdzēt? Pats uzbruka, pats tagad vai aizstāvas. Nu, kaut kā tāda realitāte, ka jābūt kaut kādā naidā un konfliktā valātajiem, es, es to tā neesmu ļoti sapratis. Un, bet par to, ka, ka vispār nevajag precēties, jo tad, tas būs labāk, tā ir tāda viltīga, man liekas, vīriešu atruna, kuri grib izvairīties, jo man liekas, diez kura sieviete būtu kaut ko tādu pateikusi. Jā, nu es neatceros, ka, kas tieši to teica un, un tā tālāk, bet es, es vienkārši tas man palicis tādā atmiņā ir, ka bez maz vai, nu, laulība var, var tieši pretēju efektu dabūt un tā nu, tālāk. Es pats tam arī nepiekrītu, jā, jā. lai gan neesmu precēts, vai ne, bet, bet tomēr, tomēr gribējās dzirdēt arī tā tavu varbūt tās padomu šajā gadījumā, kā rīkoties, ja kāds saka šādi. Wow. Nē, nē, nu tas kāds ir kaut kāds bezatbildīgs, nu tā saucamais, eh, tas kāds ir bezatbildīgā vīrieša piemēra <laughs> tips, un ko tā sieviete darīt, <laughs> es, ne, es nezinu. Ne, nezinu. Nu jā, Vis, uz visām lietām padomus arī nevarēsim atrast, vai ne? Nē, nu, pats, nē, nu, bija nu, kaut droši... kāda ideja, ā, panga, kā tur bija, nē, nē, pa, pa, padoms ir tāds, eh, ka, ja, ka nu, piemēram, ja sieviete vēlas ātrāk salvāties, bet vīrietis vēl nevēlas, ka viņai vajag būt visu laiku nu, priecīgai, jaukai, mīļai un tādai rūpīgai un foršai. Un tad tādā veidā viņi nopelna sev tiesības skumt, nekonkrēti skumt, un kad vīrietis jautā, par ko viņa skumt, viņš saka, es kaut kā nejūtos tik stabili pasargāties, varbūt, ja bez kaut kā nav stabilitātes. Un tad tā skumšana ir tik pelnīta, ka pie aiziet, oi, pareizi, pats, jā, nu, e, viņa ir tik jauka, ka jādod tā stabilitāte. Tā, tāda viltība tagad vienkārši nu, bet, iedēvā. Jā, tā, bet, nu, bet ja viņi tā skaisti realizē kā neviltību, tad viņi tikai darbojas. Kā viltība, nē, protams, nekas nedarbojas. Nu jā, ar viltību nevar. Paldies, sirsnīgs paldies par šo sarunu eh, un, un cerams, ka eh, pasākumu būs daudz un dikti, jo man šķiet tā ir tā labā ziņa, kad eh, ir vajadzīgs tāds pasākumu vadītājs, arī kāzu pasākumu svētku vadītājs, kas nozīmē